É sete. Mais uma nova cachorro, oh, oh, mais uma nova. Tu, tu, tu, tá. tu, tu, tu, ah. Thank É baile da 17, chama aí sete que eu já trouxe uma amiga. É ó, oh, a tal da Beth, o Kevin conhece. Aquela gosta de chupar uma pica. Sei que na cama é uma vadia. e se inspirar nas tua amigas. É que elas gostam de, gostam de, gostam de sentar de, sen, de sentar na pica. Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica. Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica. Na pica, na pica, na pica, pretinha sentar. Tá. Na pica, ruivinha sentar. Tá. Na pica, lourinha sentar. Tu tá. pode sentar, sentar, sentar, sentar. Tu pode sentar, sentar, sentar, sentar. Tu pode sentar. É baile da 17. Chama aí sete que eu já trouxe uma amiga. É ó, a tal da Beth, o Kevin conhece. Aquela gosta de chupar uma pica. Sei que na cama é uma vadia. E se inspirar nas tua amigas. É que elas gostam de, gosta de, gosta de sentar na pica gosta de, gosta de, gosta de sentar na Gosta de, gosta de, gosta de sentar na Na pica, na pica, na pica, pretinha sentar. Tá. Na pica, ruivinha sentar. Tá. Na pica, lourinha sentar. Tu tá. pode sentar, sentar, sentar, sentar. Tu pode sentar, sentar, sentar, sentar. Tu pode sentar. Ha ha.